En la rua tengo compa que meten la mano por mi atúa. Este y no es que le va, no me saluda Quiero emprenderme vela y en mi velorio, pero no es va. No venga a chantar el malajo, tú no le de pistola y ven que voy para arriba, por eso se ponen No venga a cantar el malajo, tú no le des pistola. Y el que voy para arriba, por eso se ponen Yo soy poderoso, con mi normal, sabes lo que pasa cuando andamos pa' todos lados. Yo era pato feo, ahora cotizado, gracias a Diosito por tenerme aquí parado. Vengo de tampoco la plata. El diablo me tentó, pero Diosito me guarda. Ya no falta la gloria, ni tampoco la plata. El diablo me tentó, pero Diosito me guarda. Dímelo dónde es que están. Todo aquel que tiró sabe que pa' acá no llegan, que pa' acá sobran globetas. Pronto me rico puro menor de edad. Sonamos en narcotráfico. Y miramos ahora, andamos por encima. Con mi máquina dentro de la máquina. Llegó mi tiempo, ahora Gil le cambió el clima. Hago lo que quiera, me gustan las mujeres más finas. Preguntas cómo es que le ando fino. Comiendo te quitamos la vitamina. Con la calle yo le camino. Te saltamos las perras cada esquina. No vengas a chantar palabras tú. Tú no le pistola. Que en que hoy pa envidioso. No engañan tan el malazo. Tú no le pistola. Quien que hoy paría. Por eso se ponen celoso. <laughs> Balbi. Lo Con mi compa el Jerez. No llegan a los niveles donde graben la estrella